Barcelona disposarà de 110 bombers per assegurar que la rebella de Sant Joan sigui una festa sense incidents. Els esforços es centraran en les 20 fogueres autoritzades i a la platja, on s'espera que, com passa cada any al marge de les macrofestes privades, es concentri el gruix dels ciutadans, molt d'ells turistes. Durant els dies previs a la nit del 23 de juny, efectius de protecció civil inspeccionaran les carretes de venda de material pirotècnic per assegurar-se que compleixen amb les normes de seguretat necessàries. Fins ara ja s'han revisat 75 recintes, sense que s'hagi notificat, notificat cap irregularitat. Carles Reiner, intendent portaveu de la Guàrdia Urbana, ha admès aquest matí, durant la presentació del dispositiu, que la nit de Sant Joan és una vetllada en què hi ha certa màniga ampla amb el tema dels horaris, encara que s'ha mostrat inflexible davant qualsevol actitud que pugui generar un risc per la resta de persones que estiguin de festa. Està previst que la policia local comenci a desallotjar la gent de les platges a les 6 del matí, amb l'objectiu que els banyistes que hi arribin a les 10 i trobin la sorra en perfectes condicions. Per assegurar el tret, l'Ajuntament destinarà 267 efectius de medi ambient a la neteja de la costa. L'any passat, els bombers de Barcelona van realitzar un total de 186 serveis entre les 8 del matí del 23 de juny fins a les 8 del matí de l'endemà, entre apagar focs, salvaments, assistència tècnica i prevencions operatives. En total, es van inspeccionar 16 fogueres i 82 casetes i locals de venda de petards.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 Doncs comencem parlant de l'aniversari de l'atemptat d'Hipercor a Sant Andreu, que serveix per recordar les víctimes. L'aniversari de l'atemptat d'Hipercor a Sant Andreu va servir ahir per recordar les víctimes, però també la situació actual de les relacions amb els terroristes. El lendacari Pachi López i la vicepresidenta del govern, Joan Ortega, van cridar a recordar els atemptats de pas del passat perquè ningú oblidi que és ETA. Què és ETA? A l'acte, en record de les víctimes de l'atemptat d'Hipercor, també hi va assistir l'alcalde de la ciutat, Xavier Trias, i el regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi. Patxi López va remarcar la supremacia moral de les víctimes sobre els terroristes després de tants anys d'atemptats, gràcies al fet que les víctimes no van apostar per l'ull per ull i ara són un referent moral i una resistència cívica per l'oblit, cosa que ha permès derrotar la banda. El Lendakari va rebutjar les sortides col·lectives de presos, com demanen reiteradament en entorns aversales, al considerar que no s'ha de donar cobertura als que van recursar ETA i ara volen convertir-se en pacifistes. Ortega, per la seva part, va reiterar la importància de no oblidar els actes d'ETA. No volem oblidar, no podem oblidar. La, la presidenta de, del govern va afegir no sabem què va voler aconseguir ETA, però en un segon eh, va aconseguir el menyspreu de tot un poble. L'alcalde de la ciutat, Xavier Trias, va recordar el seu discurs que la ciutat va quedar en un estat de commoció després de l'atemptat. Tots ens sentim víctimes, ha dit Trias, però també va destacar el caràcter dialogant dels ciutadans. El president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, José Vargas, impulsor de l'acte d'homenatge, va destacar el paper d'aquesta organització per analitzar el sentiment de venjança de les víctimes, però sense fer justícia pel seu compte. També va advertir que si la justícia es converteix en una moneda de canvi, s'hauran acabat els arguments, en referència a l'exigència que els delictes comesos no prescriguin mai. I una altra informació, eh, a dia d'avui hem de parlar de l'Ajuntament, que potenciarà el passat romà de la ciutat. L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el Pla Barcino, un ambiciós projecte amb el qual es pretén donar un impuls al passat romà de la ciutat, especialment tenint en compte que durant els últims anys s'ha succeït una cadena de petites troballes fortuïtes, com per exemple com a conseqüència de les obres de l'AVE a la Sagrera, que han, que han anat conformant un puzzle del passat de la ciutat de creixent interès. El regidor de Cultura, Jaume Siurana, ha anunciat, entre altres novetats, que des de l'Ajuntament s'impulsaran de forma expressa missions arqueològiques. L'Ajuntament preveu recórrer a la tecnologia dels georadars per realitzar un primer esbós de tota aquesta zona. El Pla Barsino arrencarà amb un pressupost inicial de 2,5 milions d'euros. Durant la presentació del pla, Siurana va mostrar per primera vegada algunes peces trobades durant les obres de la B a la Sagrera, com dos fragments de pintura en què inicialment no es va reparar i que mostren dues mans humanes de factura molt vella. Més informacions, més ajudes de l'Ajuntament per al comerç de barri. L'Ajuntament de Barcelona incrementa en 100.000 euros les subvencions al comerç de proximitat, fins a un total de 800.000. La dotació inclou 5 línies d'ajuts per comunicació i promoció, formació i foment de l'associacionisme comercial. Sessió informativa al barri de Baró de Viver presentació de l'avantprojecte de construcció del nou centre cívic de Baró de Viver i l'espai de la gent gran. Això serà avui a les 7 de la tarda al Casal de Gent Gran de Baró de Viver, al passeig de Santa Coloma, número 104, interior. També es parlarà del pla de barris de Baró de Viver, Bon Pastor. I atenció perquè avui volem parlar també dels nouvinguts, perquè eh, si voleu, doncs, si ens esteu escoltant, doncs podeu fer els tràmits per renovar la targeta de residència als nouvinguts. A Sant Andreu es fan sessions d'acollida per persones nouvingudes amb la finalitat de poder informar-los sobre els recursos bàsics, drets i deures de les persones, aprendre idiomes, recerca de feina, com i on fer-ho, llei d'estrangeria, fer l'arrelament, renovar el permís de residència, obtenir nacionalitat... Aquest dimecres es realitzarà una d'aquestes sessions. Al final de la sessió es lliurarà un comprovant d'assistència. Doncs serà precisament avui i parlarem en aquest programa amb Emma Ollivan, que és l'agent d'acollida de Sant Andreu. El seu número de telèfon, el 648 191666 i el seu mail acollida5 arroba bsn.cat. Doncs anem ara a conèixer una activitat cultural de la qual doncs, aquests darrers dies també us hem pogut parlar i que es tracta d'aquest Immerso, Agua i Sombra és una nova proposta de la nau Ivanov. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 inaugura avui a les 9 de la nit la representació de l'obra de teatre Immerso, Agua i Sombres. Doncs Immerso, Aigua i Sombra és una obra de teatre experimental en què es tracta la por com un sentiment polifacètic i universal. En escena, un espai gairebé buit. En ell, cinc individus sense nom. Cadascun és un recipient que acull l'aigua de la vida. Aigua és temps, memòria, record. En aquestes aigües hi ha moments que van deixar la seva marca i que els individus intenten amagar per no mm, per no patir. No obstant, tornaran a emergir amb tota la seva força quan apareguin les ombres i els interroguin sobre la seva experiència. El recipient, aleshores, a mm, l'esquerda, l'equilibri es perd, els desconeguts exploren les seves inquietuds i interactuen entre ells, revelant les seves pors. En aquesta particular immersió, al costat ombrívol de l'existència, hauran d'enfrontar-se a allò que pertorba la seva consciència i ho faran amb el cos, paraules i diversos objectes. A partir d'avui fins divendres, la durada és de 45 minuts aproximadament, l'entrada és de 5 euros, per amics, pels amics de la 9 9 3 euros i la venda d'entrades es fa a través de teleentrada o una hora abans a taquilla. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal i com us vam informar durant tota la jornada d'ahir, L'aniversari de l'atemptat d'Hipercor de Sant Andreu eh, serveix per recordar les víctimes. Hem de dir que l'aniversari de l'atemptat d'Hipercor a Sant Andreu va servir ahir per recordar les víctimes, però també la situació actual de les relacions amb els terroristes. Volem parlar amb el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, el senyor José Vargas, impulsor de, de l'acte d'homenatge que es va realitzar ahir. Hola, molt, molt bon dia. Ah, bon dia, bon dia. Doncs tenim a l'altra banda el José Vargas, que és president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions sí. Terroristes. Eh, com veu veure el, el, el que es va realitzar ahir, el, aquest homenatge? Pues, pues molt bé, molt bé. Eh, fa... Va ser un dia molt intens uh -huh. i mhm. de molts eh, records. Uh mhm. -huh. I, y bueno, mm, estamos, estamos contentos uh mhm. -huh. porque tanto el lunes en el acto que se hizo en el Parlamento de Cataluña como todos los actos de ayer, tanto el de las 12 por el Ministerio del Interior como por la tarde en el Monumento, fueron uh -huh. actos que salieron todos muy bien y sobre todo Eh, lo que hubo fue mucho, mucho recuerdo hacia las víctimas del terrorismo, tanto para la de como para todas las demás víctimas del terrorismo. Estamos contentos por este, este hecho y por el hecho de que todo saliera ah, como estaba previsto, que era recordar a todas las víctimas del terrorismo. De hecho, se realizaron dos actos, uno por la mañana y otro por la tarde. Sí. En, la, el de la mañana se, dieron ah, pues unas medallas o a la gente asistente. Bueno, por la mañana lo que se hizo fue eh, dar, dar unas condecoraciones, eh, unas grandes cruces que se les da a los, a los fallecidos en acto terrorista y las encomiendas que van dirigidas a los heridos. Esto es, un, es una deuda que teníamos eh, bueno, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Presidencia, es, que es quien otorga estas condecoraciones. Teníamos esa deuda ya hacía tiempo con todas las víctimas, con muchas de las víctimas que tenemos aquí en Cataluña y afortunadamente se pudo realizar el acto ayer a las 12 del mediodía. se recibieron las grandes cruces, eh, unas 17 grandes cruces a, personas fallecidas en acto terrorista y unas 40 condecoraciones, perdón, 40 eh, encomiendas para los heridos. Ah, en que sí, lo que sí podemos decir es que ayer se realizaron dos actos, ¿no? Este, el que fue de la mañana y luego por la tarde. Sí, bueno, se realizaron tres. El de la mañana, como ya os he explicado, y el de la tarde, que consistió en el, homenaje eh, institucional um, realizado por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, que se hizo allí en el monumento, en Meridiana Fabri Puig, donde eh, estuvo la presidenta en funciones Joana Ortega, estuvo el endacari vasco Pachi López, del consejero de Interior del Gobierno vasco, también estuvo Jesús Loza, que es el comisionado para la convivencia y la memoria, estuvo el alcalde de Barcelona, el, señor Díaz Fargas, y eh, también estuvo el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, en fin, hubieron y todos y todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con los Mossos de cuadras también estuvieron presentes en este acto. Fue un acto muy emotivo, <clears throat> donde eh, mm, bueno, pues muchas víctimas pudieron, pudieron realizar su ofrenda mediante un clavel en el monumento y ya te digo, un acto muy emotivo en el que se reviven muchos, muchos recuerdos. Luego, mm, a continuación, a las 8 de la tarde, en la iglesia de Cristo Rey, allí en la, Plaza Jardines de Elche con Garcilaso, hicimos la misa que cada año hacemos siempre en memoria de, de las víctimas de Hipercor y de todas las víctimas del terrorismo. Podemos decir que vino gente de toda España, ¿no? sí, sí. Bueno, eh, vinieron también el presidente de la Asociación Andaluza, que es presidente de la Federación Autonómica de Víctimas. Vino también el presidente de la Asociación Andaluz, digo, perdón, valenciana. La presidenta, bueno, la, mujer del presidente también de la Asociación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también estuvo Zaitu, que es la Asociación eh, Vasca de Amenazados y Perseguidos por, por ETA, y, también estuvo representada pues la, OBT, ¿no? Y bien, hubo bastante representación institucional, también de ciudadanos, de, de, organismos eh, ciudadanos y ya te digo, estas asociaciones que vinieron de fuera también. Lo que sí que es importante es, eh, lo que dijiste ayer en el homenaje, que es importante canalizar el sentimiento de venganza de las víctimas, pero sin eh, llegar a la justicia por, su, cuenta, ¿no? Ya, no, exactamente. Bueno, esto es una cosa que, hay que valorar y que, hay que reseñar. nunca jamás una víctima se ha tomado la venganza, ni se ha tomado la justicia por su mano. Siempre, siempre lo hemos dejado todo en manos de, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la justicia para que ellos hicieran el trabajo que se tiene que hacer. Y ninguna, nunca jamás una víctima se ha tomado la venganza. Esto mm, a mí me gusta reseñarlo para que se sepa que no, no caigamos y, sobre todo que no caigamos en la trampa que nos, que nos hacen y que nos ponen continuamente la izquierda berchale, los que apoyan el brazo político de ETA en el que eh, nos intentan manipular y nos intentan comparar las víctimas que supuestamente ellos dicen que, tienen con las víctimas del terrorismo. Mm, después de estos años de, trabajo desde la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, ¿qué balance eh, podemos hacer del trabajo que, ha hecho la asociación hasta ahora? Bueno, hasta ahora el trabajo que estamos haciendo, mm, pienso, mm, y no soy yo quien para decirlo, pero pienso que es satisfactorio por la mm. cantidad de socios que tenemos y el respaldo, mm, sobre todo de la sociedad que tenemos. Mm, otra cosa es el respaldo de las instituciones, pero eh, estamos satisfechos por el trabajo realizado. Eh, hemos contribuido a que en, septiembre del año pasado, del 2011, el 23 de septiembre, saliera una nueva ley integral de atención y apoyo y ayuda a víctimas del terrorismo. Hemos participado muy activamente a través de, la parlamentaria Merce Pillén de CIU y, lo hemos hecho pues muy conjuntamente con ella y al final se pudo sacar adelante esta ley. Eh, y ahora pues bueno, el trabajo que, tenemos que hacer para mm, la reparación mm, y el daño, mm, tanto psicológico, moral, ético como económico, de las 287 víctimas que tenemos aquí en esta asociación. Eh, que no son, directas entre fallecidos y heridos, que no son pocos, desgraciadamente. Mm, también se, dijo eh, ayer que no se olvida y que no, que no podemos eh, permitir que esto siga así, ¿no? Ya, por supuesto. Lo que a ver, eh, el atentado, cada uno eh, en su atentado lo lleva en la mente. Hmm. y, lógicamente a nadie, a nadie que ha sufrido un atentado, se le va a olvidar ese atentado. Pero lo que pretendemos, lo que pretendemos también es que la sociedad no olvide. Porque si olvida, si olvida, eh, fue lo que dijo el Lendakari, si olvida hmm. el atentado o si olvida que es víctima, le estamos dando la razón a los, a los asesinos. Hmm porque aún no sabemos lo que, lo que quiere conseguir ETA con, estos actos, ¿no? Bueno, ETA lo único que ha querido, sí, sí sabemos lo que ETA quería conseguir, ETA lo único que, hacía es una banda mafiosa y lo único que sabe hacer es matar y lo único que ha conseguido es hacer eh, mucho daño y causar mucho dolor a muchas familias en este país. Es todo lo que ETA ha conseguido porque eh, en políticamente no iba a conseguir nada con la violencia porque la las cosas se consiguen a través de la palabra y a través de nuestros representantes. Esto fue una, una de las frases que se dijo el lunes en el Parlamento de Cataluña, en el acto solemne que se hizo allí en el Parlamento hacia las víctimas del terrorismo. Y, bueno, todo, todo lo que se pueda conseguir hay que conseguirlo con la palabra y en los centros eh, de decisiones democráticas que nos hemos dado todos a, participar. En este caso, eh, estábamos en el, en el marco eh, del Parlamento de Cataluña. Pues ayer se celebraron estos 25 años del aniversario del atentado de, Hipercor. Mm, no sé si tuviste la oportunidad de hablar con algunas de las víctimas afectadas de aquel... Sí, bueno, bueno con muchas de ellas. Eh, y no solamente ayer, hablamos, cada día hablamos con víctimas y con víctimas de hipercorp prácticamente cada día hablamos porque siempre están surgiendo problemas, eh, problemas psicológicos, problemas médicos, problemas jurídicos, eh, problemas de convivencia, incluso problemas de, de atención en cuanto a viviendas adaptadas para los que han sufrido un atentado y tienen, tienen dificultades de movilidad, eh, temas de trabajo, etcétera, etcétera. Es que, mm, son muchos, muchos, muchas teclas que tocar en una asociación y, y, problemas para resolver a las víctimas. Es que no todo se circunscribe a la parte económica. decir, mira, ya han cobrado una indemnización, y ya está. No, es que es que no es eso, porque además la parte económica que se pueda cobrar en, indemnizaciones no te devuelve al ser que querido, al ser que han matado, ni tampoco ni tampoco repara, en muchas ocasiones repara el daño que ha sufrido. Es una ayuda, pero nada más. Pero lo que sí lo que sí tenemos es el trabajo diario de, de las psicólogas, del tratamiento que hay que hacer con muchas de las víctimas, porque por ejemplo estos días al, revivir el, atentado de Hipercor, hay muchas víctimas que, bueno, que lo han pasado mal. ¿eh? Lo que sí que como, como vecinos de, de, Sant Andreu eh, mm, estamos orgullosos pues que eh, pues que el monumento a las víctimas esté en nuestro barrio y sobre todo pues nosotros todo lo que podamos hacer por la gente con Bueno, yo soy de Sant Andreu, <laughs> Soy de Sant Andreu, vivien eh, a La Sagrera quan, eh, quan eh, el uh -huh. Mm. i, bueno, i, i me muevo siempre Gran de Sant Andreu, per la Plaça uh mm. -huh. Fila, i, en fin, és, eh, eh, és el meu barri, uh mm-hmm. -huh. o sigui que com a, Sant Andreu. Com a veïns ens hem de sentir orgullosos de, de que aquesta d'aquest acte s'hagi realitzat als, als nostres barris, no? I tant, pues sí. de, tant de bo que, que no es torni a repetir, a repetir. Una, un, un successos com aquests i que ah, no, sí, sí. Que no haguem de, de, de tornar a fer un altre bon moment. Ojalà no, ten, no tinguéssim que, que, que, que, que tornar a, a passar i a patir una, una altra, un altre atemptat com aquest. Mm -hmm. D'acord, doncs José Vargas, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Gràcies a vosaltres. I esperem doncs en una altra ocasió poder comptar amb la vostra col·laboració. I vinga, molt bé. Que tenim, tenim de salvar el barri. Això, sí, sí. <laughs> Vinga. Vinga, moltes gràcies. Adéu, bon Adeu, dia, bon dia. dia. Molt bé, doncs eh, ahir vam intentar posar-nos en contacte amb eh, l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes Eh, amb el senyor David Bisbal, que és el cap de premsa d'aquesta associació. No va ser possible, però avui sí que ha estat possible doncs, posar-nos en contacte amb el president d'aquesta Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes que ens ha explicat doncs, eh, aproximadament doncs, com van eh, el, els diferents actes realitzats en aquest, en aquest homenatge a les víctimes de l'atemptat d'Hipercor. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè després el que parlarem serà de, mm, els tràmits per renovar la targeta de residència per als nouvinguts. Parlarem amb Emma Olivan. Això serà d'aquí uns moments, ara fem una pausa i tornem. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i avui el que volem parlar és dels tràmits que cal fer per renovar la targeta de residència per als nouvinguts. I és que aqu aquesta tarda mateix doncs, es realitzarà una d'aquestes sessions i per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Emma Olivan, que és agent d'acollida de Sant Andreu. Molt bon dia. Hola, bon dia. Sí, bon que dia. em sentiu bé. Sí, ara sí. Perfecte. <laughs> Fantàstic. Doncs hem de dir que a Sant Andreu es fan sessions d'acollida per persones nouvingudes amb la finalitat d'informar-los, no? Sí. Ah, exacte. Mm, eh, bueno, són les sessions informatives d'acollida que realitzen, és un projecte que realitza a nivell de tota la ciutat de Barcelona. Uh -huh. Són un servei gratuït que s'ofereix a persones nouvingudes que, que arriben a la ciutat i també a d'altres que, que tot i portar-hi doncs, un, ja un temps aquí, doncs es desconeixen doncs, alguns dels serveis, recursos o bé tenen dubtes sobre doncs, qüestions legals, no? com tu comentaves, aspectes més relacionats amb, amb la llei d'estrangeria i mm. l'objectiu bàsic doncs, és informar-los de, de tot això i de serveis i recursos públics de, de que disposa la ciutat de Barcelona. Uh mhm. -huh. Perquè, de fet, hi ha uns recursos bàsics que, als quals se'ls ha d'informar. Uh -huh. Sí, bueno, nosaltres organitzem aquestes sessions de manera periòdica, com tu bé deies, uh mhm. -huh. a, a cada districte de Barcelona i eh, aquesta tarda... Eh, el, avui dimecres dia 20 a les 6, uh, uh -huh. tenim sessió informativa aquí a Sant Andreu. Normalment al districte de Sant Andreu aquestes sessions són eh, quinzenals, les mhm. fem sempre en dimecres, sempre a la mateixa hora, a les 6 de la tarda, però uh, no cada setmana, cada 15 dies. Eh? Llavors ara el període de vacances doncs quedaria la sessió d'aquesta tarda mm. i després en el mes de juliol hi ha dues sessions més programades, el dia 4 i el dia 18 de juliol. Mm? Mm -hmm. I bàsicament doncs, el, que, el, el que ofereix aquest espai és això, informació sobre serveis i recursos del territori d'una banda i després també al final de la sessió fem una part d'orientació sobre legislació d'estrangeria i normativa de convivència. Mm. El que sí que, que bueno, depèn molt del, del perfil de la gent que, que arriba a la sessió, com explicàvem, doncs no és només per persones nouvingudes que, que fa poquet, com si diguéssim, poquet temps que són aquí, sinó que també està obert a tota la, la població estrangera que, que tingui alguna necessitat d'informació en aquest aspecte. Mm. Eh, I llavors, depenent del perfil de la gent que ens hi trobem, doncs varia una miqueta, no? Sempre ens adaptem a les necessitats de, de la gent que assisteix al, al dia de sessió. Uh mm. -huh. I el recinte on es realitzen aquestes sessions? Uh mhm. -huh. Sempre eh, les sessions de, les fem a la seu de districte, uh -huh. eh, mhm. que és a la plaça Orfila, eh, a l'Ajuntament, aquí a l'Ajuntament de Sant Andreu, seu de districte Orfila, eh, a la primera planta normalment les acostumem a realitzar. De totes maneres, eh, per totes aquelles persones que no tenen disponibilitat eh, de venir entre setmana, com dèiem els, dimecres a la tarda, a les 6, doncs s'ofereix a nivell de tota la ciutat de Barcelona unes eh, sessions en dissabte al um, però aquestes es realitzen al, al centre de la ciutat, a la Sant Miquel, darrere de la plaça de Sant Jaume. Uh -huh. I aquestes es realitzen doncs, un, un cop més per tothom de tots els districtes que no pot accedir-hi entre setmana. I justament el cap de setmana passat vam fer la de, la de juny, el dia 16 de juny va ser, Uh -huh. I el dia de juliol eh, és el 21. El 21 de juliol és el dia que tenim la sessió a la BAC de Sant Miquel en dissabte, a les 10 del matí. Eh? I també els hi recomaneu doncs, aprendre idiomes, no? Exacte. Bueno, nosaltres fem informació. La primera part, que és el bloc de recursos i serveis bàsics, eh, uh -huh fem una miqueta de manera molt general el que seria tots els tràmits o totes les coses que han de fer les persones un cop arriben, no? fa poquet doncs sí que expliquem tot el tema d'empadronament, obtenció de targeta sanitària, eh, si és gent, per exemple, que ve, ha vingut amb fills, doncs expliquem com funciona una miqueta el sistema educatiu, eh, l'escolarització dels nanos i, uh mhm. -huh. i i bueno, tràmits d'homologació i convalidació de títols també és un tema que expliquem i que normalment genera interès, no? perquè si és una mhm. persona que ha estudiat eh, al seu país d'origen, eh, ja sigui doncs, una formació professional, un batxillerat, educació secundària, el que sigui, o una carrera universitària, sanitària, doncs aquest títol en principi no té validesa aquí, aquí a Espanya. Aquesta persona vol o continuar estudiant alguna cosa aquí o trobar una feina relacionada amb allò que hagi estudiat, doncs mm. ha de passar per un procés d'homologació. No? Expliquem més o menys a, a trets generals com, com és aquest procés i el que fem sobretot és adreçar els llocs on els hi poden donar informació sobre, sobre aquest tema. I, i bueno, en general una miqueta això, L'aprenentatge de llengües, com deies, també és un punt molt important perquè, sobretot, que el que donarà una miqueta d'autonomia no, a les persones mm. perquè es puguin moure um, um, doncs perfectament no, per aquí. Llavors, sempre expliquem doncs, llocs on es poden adreçar a fer cursos a castellà i català de manera gratuïta. No? Sempre fem referència sobretot als, als recursos que tenen a prop, no? en el districte de de Sant Martí, de el barri d'on sigui, doncs també els adrecem a, al lloc on estigui més, més a prop, -huh. però mm-hmm. també entreguem un material el dia de la sessió, que són unes guies d'acollida, amb informació de tota la ciutat. Vull dir que tindrien informació sobre tots aquests serveis a nivell de tots els districtes de Barcelona. Uh mm-hmm. -huh. I també els ensenyeu com fer la recerca de feina, no? Sí, sí, sí. Un dels blocs eh, aquests generals sobre recursos és el tema d'orientació eh, i serveis eh, pel que fa a recerca de feina. No? Doncs expliquem una mm. miqueta on, eh, doncs el que és l'Oficina de Treball de la Generalitat, Barcelona Activa, i després el, bueno, les diferents entitats que ofereixen una miqueta d'assessorament, orientació en, en aquests temes. Doncs avui a partir de les 6 de la tarda realitzaran una d'aquestes sessions. Uh -huh, exactament. I si la gent vol entrar en contacte amb tu o amb, o amb sí. vosaltres, com ho ah, pot exacte. fer? Exacte. Eh, poden trucar en el telèfon de les sessions, que és el uh -huh. 648 191 666, 648 191 666, i preguntar directament per les sessions d'acollida per mi, eh, mhm. la Emma o l'Ivan, o bé escriure un correu electrònic a l'adreça acollida número 5, acollida5, arroba bsn.cat. A través d'aquests dos canals poden trucar per... Eh, per confirmar la seva assistència i, i venir a les 6 de la tarda directament aquí a la seu de districte. Molt bé. Doncs que sàpigues que nosaltres anirem informant des d'aquí doncs, els diferents dies que realitzen aquestes sessions perquè la gent doncs, que, que viu aquí als nostres barris doncs, puguin fer els tràmits per renovar la targeta de residència als nouvinguts. Mm, sobretot hem de dir un tema molt important que és que Bon Pastor, Baró de, Baró de Viver i Trinitat Vella doncs, són barris que s'han vist implicats doncs, per, la, per gent que ha vingut de, de fora i que ah, evidentment, Exactament. evidentment doncs, els ha de donar tota la informació, tota informació. que puguem. No? Mm. D'acord. <laughs> Moltíssimes gràcies, Jordi. Doncs esperem que que assisteixi molta gent aquesta tarda. Molt bé, doncs sí, almenys nosaltres des d'aquí els informarem perquè ho puguin fer. Perfecte. Molt bé. Doncs que moltes gràcies. Bé. Igualment. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara farem una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem amb més informació aquí en el Tot un Poble. Fins ara! Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i avui hem de dir que s'inaugura, hi ha una nova proposta a la nau Ivanov que es diu Immerso, Agua i Sombres. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis aquesta obra que, que inaugura avui la nau Ivanov. A quina hora podreu, podrem veure-la? doncs l'obra comença a les 9 i les entrades es poden comprar una hora abans a taquilla uh -huh. i res, és una obra dels nostres residents, Nakadaska, Sí. Eh, I bueno, és una obra de teatre experimental que tracta sobre, sobre la por i la relació d'una un, sèrie d'individus amb aquest sentiment tan fort que, que és la por. Uh -huh. Hi ha un, en escena un espai gairebé buit, no? Són cinc sí, persones? Sí, sí, són cinc persones en un espai buit. Uh -huh. I cadascun doncs, fa, fa una, una, una, un... té, té el seu valor, no? Sí, sí, cadascú exp bueno, explica o reflecteix un, bueno, la seva pròpia relació amb aquest sentiment des d'un punt de vista diferent. Uh -huh. I, eh, bueno, uh, com convidaríeu vosaltres a la gent d'aquí que ens està escoltant per, vingui a veure aquest espectacle? Doncs és una proposta molt jove, és el primer espectacle d'un col·lectiu artístic molt, molt jove, -huh. eh, és una obra molt innovadora i, a més, eh, a cada funció eh, després conviden al públic a quedar-se en un col·loqui amb ells per reflexionar tots plegats sobre, sobre la por, sobre la relació del, també de les persones que estiguin al públic amb, amb aquest sentiment. Ah, doncs pot estar molt bé, això. Uh -huh. Doncs hem de dir que l'entrada és de 5 euros, i sí. pels amics de la nau Ivanov és més barat, no? Uh -huh. Pels amics de la nau són 3 euros. D'acord. Doncs que esperem que hi hagi molta gent que s'interessi per aquesta obra, Immerso Agua i Sombres, i que aquesta, aquest vespre s'acostin doncs, a eh, la nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 a gaudir d'aquesta obra. Doncs, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. <laughs> Vinga, adéu. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que anem a fer és a ehm, entrar ja directament al que és la nostra habitual agenda. In anem a indicatiu i entrem amb la nostra habitual agenda. Vinga. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí. El, tal com us deia, anem a l'agenda i comencem parlant dels contes de la nana Bonilda, que s'interpreten aquí mateix, a la Trinitat Vella, a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, situada al carrer Galícia número 16, us ofereix avui, a les 6 de la tarda, la representació dels contes de la nana Bonilda. Doncs guiats per en Gil, el trobador, ens capbussarem en l'univers dels personatges fantàstics de la Mercè Company. Eh, aquesta obra, doncs, eh, aquesta representació de contes va a càrrec de Mercè Rubí i està destinat a una mainada a partir de 3 anys. El teatre amb objectes a partir de 3 contes de l'autora. La nana Bonilda, que menja malsons, en Remigi, que és el campaner, i en Gil i el paraigua màgic. Més informació eh, d'altres activitats a tenir en compte. Doncs hi ha un concurs de fotografia de viatge jove que realitza el punt d'informació juvenil Garcilaso. El PIO de Garcilaso Sant Andreu, dins de la programació de la mostra de turisme juvenil, convoca per primera vegada el concurs i exposició Fotografia de viatge jove, adreçat a tots els joves, amants de la fotografia. Doncs hi podran participar en aquest concurs fotogràfic els i les joves de 16 a 30 anys que hagin viatjat a qualsevol indret i vulguin presentar alguna imatge captada durant aquests viatges. Es valorarà la tècnica i la imatge, però també la singularitat i l'originalitat. S'admetran un màxim de 3 fotografies per participant i les fotografies podran lliurar-se fins aquest divendres, és a dir, aquest divendres que tingueu en compte que és l'últim dia per poder participar en aquest concurs de fotografia de viatge jove que es realitza al punt d'informació juvenil de Garcilaso Sant Andreu, al carrer Garcilaso número 103. A l'exposició es podrà veure del 9 al 27 de juliol. El primer premi consta d'un val de 300 euros en concursos de fotografia a Fotospai. El segon premi és un val per valor de 200 euros a l'EFNAC, cortesia del Centre d'Estudis Montlau. I el Premi del Públic, un cap de setmana, un cap de setmana per dues persones, allotjament més esmorzar, en un albert de Catalunya de la xarxa Xanescat. Molt bé, doncs dir-vos també que el lliurament de premis serà el dilluns 23 de juliol a les 7 de la tarda i que no hi podeu faltar.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 Durant els tres primers mesos de 2012 han vingut 180 persones, que són la meitat dels que van venir durant tot l'any passat. Actualment s'està fent la campanya de recerca de feina a l'estiu i està molt enfocada a aquells joves que tot just comencen a treballar i que volen iniciar-se sobretot en els sectors de la temporada, com són el tema del lleure, temes de campanyes comercials, de recollida de fruites... Doncs aquesta campanya està tenint molt d'èxit. No només estan venint joves, sinó moltíssima gent que es troba en situació d'atur. I ara doncs, tornem a la nau Ivanov, allà on, ens, on havíem quedat per parlar d'aquesta obra de teatre que porten a terme aquest vespre els Natadasca. Natadasca tornem a la Nau Ivanov, ja que el que us hem de comentar és que us ofereix una exposició de Xavier Baciana, Xavier Baciana que va ser precisament el creador de la Nau Ivanov. Fins al 30 de desembre, a l'Espai Quillot de la Nau Ivanov, el seu creador, Xavier Baciana, us ofereix una exposició amb nom de data. 9 de març és una exposició que pretén posar ordre al seu treball fotogràfic des del 9 de març de 1970, quan va arribar a Barcelona procedent de Manresa fins a dia d'avui. Són ja 42 anys fent fotografies dels temes que l'han acompanyat a la vida, els seus amics, els paisatges, els viatges, l'arquitectura, els retrats i també el món viscut a la nau Ilanov els darrers 14 anys. Doncs una mostra cronològica que repassa moments de la seva vida. Així ens comenta Xavier Baciana a la seva obra. Faré un work in progress durant el 2012 per tal que el treball que acabaré cap a la fi de l'any vagi acompanyat de l'edició d'un llibre i, per què no, després d'exposar el MACBA de Barcelona, doncs m'agradaria fixar-me nous reptes. El següent repte que es marca a Madrid o a Europa, per almenys intentarà fer camí per a la reina Sofia, persistirà. I el que diu també en Xavier Baciana és que vol agrair la feina de Jaume Urpinell que ha fet de comissari d'aquesta exposició. Molt bé, doncs de la 9 Ivanov, de les, del centre de la Sagrera, ens anarem cap a Sant Andreu novament perquè volem comentar-vos un recull d'imatges de la transformació del poble al segle XX que porta per nom Sant Andreu abans. Dos historiadors han emprès un projecte de recopilació de fotografies antigues de Sant Andreu. L'objectiu és fer-ne un llibre de més de 900 pàgines, eminentment visual, en què quedi reflectida la transformació d'aquesta àrea en el darrer segle doncs, inclourà imatges d'arxius, però sobretot instantànies de veïns anònims, que han aportat tot fotos domèstiques però amb valor històric. De casa en casa, l'historiador Pau Vinyes va recopilar el material pel projecte que té entre mans, un llibre amb un miler de fotografies que retratarà l'evolució de Sant Andreu des de principis de segle fins als anys 70. La crida ha estat tot un èxit i han participat un centenar de famílies que hi han aportat més de 2.500 fotografies curioses, després de regirar els arxius familiars. També s'ha obert una pàgina participativa en el Facebook en què els veïns ajuden a identificar els indrets i les persones de les fotografies. El volum contindrà imatges com aquesta, de les antigues masies del poble, de l'antic rec comtal o d'una de les indústries més importants de la zona, la fàbrica Fabra i Coats. De fet, el llibre serà tan voluminós que ja s'està venent per fascicles als quioscos del barri. En total hi haurà fins a 50 fascicles i aquella gent doncs, que no pugui aconseguir els fascicles doncs, que sàpiguen que al final de tot doncs, podran aconseguir el llibre sencer. Més coses a comentar-vos. Parlem ara de les classes de grau superior del taller de músics que s'imparteixen al Centre Cultural Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra permet als alumnes conveïnar els estudis teòrics i pràctics de jazz, música moderna i flamenc amb més comoditat. El nou centre de formació aposta també per les noves tecnologies i planeja engegar una modalitat educativa a distància a través de la xarxa. Amb els estudis de grau superior, els músics obtenen una titulació, una titulació equivalent a una carrera universitària. Hem de dir que la nova seu està situada a les golfes de l'edifici de Can Fabra i té 1.300 metres quadrats. Les instal·lacions ofereixen una vintena d'aules i un auditori. I no ens movem de Can Fabra, eh, continuem a Can Fabra, en concret a la Biblioteca Ines Iglesias, perquè eh, estan dedicant doncs, un, un any a, a gaudir del còmic. I en aquest sentit doncs, hi ha l'exposició Alter Ego, superherois i les seves identitats secretes. A la secció de còmic de la Biblioteca Ines Iglesias Can Fabra pots trobar l'exposició Alter Ego, superherois i les seves identitats secretes. Vine a descobrir qui s'amaga darrere la màscara. Molt bé. Doncs ens queden ja pràcticament uns dos minuts un, aproximadament per acabar el nostre programa i encara ens queden doncs, algunes coses per, mm, per si voleu eh, doncs, conèixer-les, poder-les comentar des d'aquí. Doncs el que sí que us oferim la possibilitat de que aprengueu idiomes a les biblioteques de Sant Andreu. Et presentem una nova manera d'aprendre idiomes, sense horaris, sense presses ni pressions, en què tu et marques el nivell i el ritme. Amb el material que t'ofereixen les biblioteques de Sant Andreu pots estudiar gramàtica, fer exercicis o bé còmics i novel·les adaptades en la llengua que estudies.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 I ja per anar tancant el programa, doncs dir-vos també que hi ha classes aquàtiques per persones que tinguin algun tipus de mobilitat reduïda. El Centre Esportiu Municipal del Bon Pastor ofereix activitats aquàtiques adaptades per persones amb menys validesa. Durant una hora, usuaris del barri de Sant Andreu fan exercicis per millorar la mobilitat del cos i també comentar-vos que podeu participar al campionat d'estiu que organitza el Sant Andreu. El club pretén fomentar el bon ambient i els llaços entre tots els que tenen alguna relació més o menys propera amb la nostra entitat, organitzant un torneig de futbol 7 obert a la, a la participació de pares, penyes, socis, seguidors, gent del barri, tothom qui ho desitgi. Les inscripcions, les inscripcions ja són obertes. Dir-vos que el torneig es celebrarà a les instal·lacions del Narcís Sala de dilluns a dijous, de 8 del vespre a 10 de la nit, durant el mes de juliol, i això sí, animeu-vos. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, a donar les gràcies a Arribat Nibanyez, al David Pérez i nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.